Lujalde kolektibitatea, Euskara, laborantza gamara, Unibertsitatea, Lujalde kolektibitatea, orain. Azagoren, hogota amajean, gu ere, han dira. Azni Bixente irabide niz, Euskarik Laborantza gamarako langilean izan. deitzen dut larun badeko manifara, eh, ni pentsatzeut bai eh, tenoria dela eh, jendarte guzia mobilizatzeko, hor guain arte oartu gira, ba, autetxiak biztan dena adostasun oso bat erakutsi zutela pasadiren hilabetetan, bai falta dena da hori jendartea mobilizatzea, gazte eldu, zahar, denak guai karrikara atera behar gira, batiteko bat iteko aldarrikapen horrekin, hala denen esku egonen den lantresna hori, edo kuadro instituzio instituzional hori eh, berrezkoa dugula eh, aipatzeko eta aldarrikatzeko. Aldarrikatzeko. Kasuari ekarriko lioke behurbiltasuna, eh, tokiko aferetaz eh, arduratuko den eh, lantresna eraginkorra, edo zein eguneko, eguneroko edo zein ahlotan ara, eraginkorra izanen den lantresna, urbiltasuna, nik iztut beste ikusten, tokiko tresna bat, tokiko arazoak gai, konpontzeko gai izanen dena, Hala, un, um, unkitzen gaituzten uh, arazoeri begira, uh, olako uh, tresna bat beharrezkoa iduritzen Be, dudarik gabe segitzea, eh, jefusaren ondotik eh, gure joko aiten du, olako, eh, ala, ukapen horrek, espero dut, mobilizazioa ono handituko duela, eta jendeak uler dezan, legitimoa dela galdera hori, Eh, tokiko jendek, autetxiek eta denek eh, nahi dutela olako tresna bat eh, izan gure etorkizuna gure esku hartian izaiteko, Baz, segitzea, segitzea, presionia izartzea, eta egun batez edo beste, Pariseko uh, gobernuak, berba, mm, ala, presionia izahiz, hartuko da, edo, uh, edo onartuko du egun batez, uh, ala, kuadro instituzional hori uh, merezidugula, fe, espero dut, pixkat uh, eh, inusentan izberba, ono, me, ala, edo zen gizaz, eh, sigitzea, eh, borroka da, ala, bide bakarra, ono, uh, gai hortan ere, mobilizazioneak, edo, uh, azken itzar. dut eta siurniz uh, lortuko dugula, eh? Lujalde kolektibitatea. Euskara. Laborantza gamara. Unibertsitatea. Lujalde kolektibitatea orain azaroren hogoita amajean gu ere han izanen gira.